Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել հայրենիքի հզորացմանը նպաստել է ցեղասպանությունից խուսափելու նախապայման։ Միջոցառում նվիրված բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդմանն ու բովանդակային ժամանցի կազմակերպմանը։ Ապրիլի 17-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Հիսուս Քրիստոս երաշափար հարության տոնը։ Հայրենասիրության ու ազնվության կենթանի լեգենդը, ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Մատաղ սերնդի ռազմայնասիրական դաստիարակությունը երկրի անվտանգության շարունակականությունն ապահովելու նախապայման։ Խորհրդային միության հայազգի ռազմական գործիչը գեներալ Վլադիմիր Դամուրչյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հզոր հայրենիքը չցեղասպանվելու նախապայման Ինչպես միշտ այս տարի եւս ապրիլի 24-ին մենք աշխարհի տարբեր մասերում Արցախից մինչև Ամերիկա մեր հարգանքի турքն ենք մատուցում շուրջ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այն նաև մի հերթական առիթ է վերլուծելու, հասկանալու տեղի ունեցած ողբերգության պատճառները, թե ինչու եւ ինչպես հնարավոր դարձավ իրագործել այդ մեծ ոչիրը, ինչպիսի հետևանքներ այն ունեցավ հայ ժողովրդի հետագա զարգացման ու կենսագործունեության վրա, եւ որ հատկապես կարեւոր է, ինչպիսի դասեր այն փոխանցում 100 եւ ավելի տարի հետո ապրողներից։ Ինչպես միշտ այս տարի եւս իշխանության եւ հասարակության տարբեր շրջանակների հետ միասին Մայրաքաղաքի ու Շահամալիր են այցելել նաեւ Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմը։ Ստեփանակերտի ու Շահամալիրում հոգեանգստյան կարգ կատարվեց եւ հավաքվածները գլուխ խոնարեցին իրենց հարգանքի турքը մատուցելով սպանված 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հայոց ցեղասպանության փաստը որպես նախապես ծրագրված ու ամբողջությամբ իրագործված ցեղասպանական ակտ հիմնավորվել ու հաստատվել է ականատեսների վկայություններով, օրենքներով, բանաձևերով, 3 տասնյակի հասնող պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների որոշումներով։ Սակայն 1988-ին Սումգայիթում, 1990-ին Բաքվում, 1992-ի Մարաղայում, 2016-ին Թալիշում եւ 2020 թվականի Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի ամիջական աջակցությամբ Արցախայցյան նկատմամբ իրականացված բռնություններն անմարտկային արարքները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ հայերի բնաջնջման քաղաքականությունը այժմ էլ շարունակում է մնալ պանթուրքական ծրագրերի իրականացման օրակարգում։ Մեր օրերում այդ առաքելության առաջամարտիկի դերակատարումը արերևույթ վերապահված է 1918 թվականին թուրքական բանակի կողմից հիմնադրված ադրբեջանական պետությանը, որն իր ցեղասպանացին բնույթին համապատասխան պատրաստ է հարմար պահն օգտագործել անօրինակ հրեշավոր հանցագործություններ իրականացնելու համար։ Եզրակացությունը կամ փրկության ուղին կրկին մեկն է։ Մենք մեր ամենօրյա նվիրական ու սրտացավ աշխատանքով պետք է պայմաններ ստեղծենք հայ ժողովրդի հայկական երկու պետությունների բարգավաճման ու հզորացման համար։ Ու պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրիս անտարբեր գրավորական կամ ոչ սրտացավ վերաբերմունքով, որոնք կարող են դրսևորվել անհատական ու կոլեկտիվ մակարդակներում, մեր շրջապատի, միմյանց ու պետական կառույցների նկատմամբ դրսևորված հարաբերություններում միայն ու միայն կնպաստենք մեր ճշնամու գործանարար ու անդառնալի ծրագրերի իրագործմանը։ Բովանդակային ժամանց Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղությամ գործող զորամասերից մեկի հրամկազմը Ստեփանակերտի քաղաքային մշակույթի տան հետ համագործակցությամբ կազմել է մշակութաժամանցային հնգամյա ծրագիր, որի շրջանակներում առաջի միջոցառումը տեղի է ունեցել օրեր առաջ։ Հաստատված պլանի համաձայն զինծառայողների երեխաները հնարավորություն են ստացել սովորել ազգային պարեր ու երգեր, ներգրավել հայրենասիրական ուղղվածության տարբեր ծրագրերում։ Գործընթացը նպատակ ունի բարձրացնել երեխաների ազգային ինքնագիտակցությունը, հոգևոր գաղափարական դաստիարակության մակարդակը, նպաստել բովանդակային ժամանցի կազմակերպմանն ու բանակհասարակություն կապերի ամրապնդմանը։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցրել են, որ նման միջոցառումները առաջիկայում ևս կկրեն շարունակական բնույթ։ Օրնության կարգ Ապրիլի 17-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնը, որը Սուրբ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Ժողովրդի մոտ այն առավելապես հայտնի է որպես զատիկ ինչը նշանակում է զատում, բաժանում, հերացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված։ Օրվան ընթառաջ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի ձեռամբ Ամարասի վանական համալիրում օրնության կարգ է կատարվել։ Մատուցվել է Սուրբ Պատարագ եւ ներկայացվել տոնի խորհուրդը։ Լսենք Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերից Մանավաց Սարգսակ Մկրչյանին։ Սուրբ Քրիստոսի հարության տոնը քրիստոնեական եկեղեցու առանցքն ու հիմքն է, քանի որ առանց Քրիստոսի հարության չկա քրիստոնեություն եւ այսօր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին տոնախմբում է Քրիստոսի հարությունը, որը մեծ խորուրդ ունի թե քրիստոնեական, թե մեր ազգային կյանքում, որովհետեւ առանց Քրիստոսի հարության ուղղակի չի կարող լինել քրիստոնեական կյանքը։ Քրիստոս չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց եւ ամենակարևորը հարություն առավ եւ ամբողջ մարդկությանը եւ այս պարագային իհարկե հայ ժողովրդին եւ Արցախ աշխարհում բնակվող մեր հայրենակիցներին տարիներին փոխանցեց հարության ավետիսը, որpիսի մենք կարողանանք դիմադարձ կանգնել մեզ հանդիպող փորձություններին, դժվարություններին, չարչարանքներին եւ մեզ բաժին ասած Գողգոթան անցնելով ի վերջո կարողանանք ճաշակել այդ հարության փրկաբեր ավետիսը եւ այդ հարությամբ լցված կազմակերպենք մեր ազգային, անձնական, հասարակական կյանքը եւ այդ հարության ավետիսը փոխանցենք բոլորիս, մեկս մյուսին, ինչպես Քրիստոսի առաքյալները ամբողջ աշխարհի ծագերում փոխանցեցին հարության ավետիսը, մենք նույնպես մեկս մյուսին Քրիստոսի հարության ավետիսը տալով զորանանք, զորանանք եւ կարողանանք հաղթահարել այս դժվարությունները, որ պատել են թե Հայաստան, թե Արցախ աշխարհը եւ Քրիստոսի հարությամբ զորացած կարողանանք հաղթահարել դրանք եւ ել առավել ուժեղացած եւ զորացած դուրս գանք այս փորձությունների շրջանից։ Սուրբ Պատարագին բացի եկեղեցու բազմաթիվ հավատավորներից ու հասարակական տարբեր շրջանակներից մասնակցում էին Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակոս Սահակյանն ու պաշտոնատար Ալանդին։ Հավելենք, որ ապրիլի 17-ին զատկական Սուրբ Պատարագ է մատուցվել Արցախի թեմի բոլոր գործող եկեղեցիներում, այդ թվում նաև դա դիվանքի հիվանական համալիրում։ Կենթանի լեգենդը Թաթուլ Կրպեյան։ Վախենում եք մայից։ Հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնել։ Հողի ու ազգի։ Ես ոչ մի անգամ Երևանի օթանավակայանում չեմ իջնի, ասելով Գետաշենը հանձնեցինք։ Գետաշենը կդատարկվի միայն իմ դիակի վրայով։ Սա Թաթուլ Կրպեյանի խոսքերն են, ով իր ուխտի կես ճանապարհին ընկավ, որ Արցախը հավերժի ընկա որ գետաշենը կանգուն մնա։ Ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ Թաթուր Ժորժիկի Կրպեյանը ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 21-ին Փալինի շրջանի Արեգ ներկայիս Թաթուլ գյուղում։ Ավակ եղբայրը Մաբել Կրպեյանը հերոսի մասին ասել է. Թաթուլը տան 6-րդ երեխան էր։ Շատ աշխուժերու ակտիվ ամեն ինչի նկատմամբ՝ եւ ուսման, եւ սպորտի, եւ խաղերի եւ առօրյայում առասարակ։ Թաթուլին երբեք հոգնած չէր տեսնի։ Ֆիզիկական աշխատանք այդքան շատ չէր անում։ Ինքներս չէինք թողնում, բայց մնացած ամեն ինչում առաջինն էր եւ ամենաակտիվը։ Խաղերի մեջ միշտ ուզում էր հրամանատարը լինել։ Խնդրում էր պատվին իր համար փայտից թուր պատրաստել, առնում էր ձերքն ու ասում. «Ես եմ հրամանատարը»։ Սասնա երկերին ու պարերին, Սասնա հողուջրին նվիրված ուսանող Թաթուլը մնացածներից մշտապես առանձնացել է իր ընտունակություններով եւ ժամանակի մեջ արագ կողմնորոշվելով։ Նա առանձնապես կարևորել է պատմական իրադարձության ցանկացած դեպքի վերլուծությունը, այն կապելով հայրենասիրական մղումների ու ազգային նպատակների հետ։ Տատոն իրոք հայրենասերի կերպար է եղել իր ժամանակի երիտասարդության համար։ Նա ցանկացած հայրենասիրական միջոցառմանը բուրն է արձագանքել, եղել նախաձեռնող։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից Թաթուլը մասնակցում է ցույցերին, քաշ գիտակցելով, որ ազգի հարցերը հանրահավաքներով չես լուծի, ու դիմում է ներկայացնում համալսարանի ռեկտորատ գետաշեմ մեկնելու եւ այնտեղ պատմության ուսուցիչ աշխատելու համար։ Փաստացի Թաթուլն ուսանողական նստարանից տեղափոխում է պատերազմի դաշտ։ Նա գետաշենը մեկնում մարտական տրամադրվածությամբ, գիտակցելով իրեն սպասող հնարավոր հետևանքները, բայց դրա մեծ կարևորություն չի տալիս։ Քանզի նրա մեջ իշխողը հայ ժողովրդին փրկելու, ազատագրելու գաղափարներ Թաթուլը տաներ չէր կարողանում անարթարությունը։ Ցանկացած անարթար բան նկատելիս անշուշտ կռիվ կաներ, բայց նաև անասելի բարությունը մեծություն կար նրա սրտում։ Գետաշեն հասնելու հենց առաջին օրերին նա ցուցադրում էր իր համանատարական ջիղը։ Արդեն 1990 թվականի սեպտեմբերին 25 տարեկանում Թաթուլ Կրպեյանը գլխավորում է Շաումյանի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության խմբերը, իսկական պատուհաս դառնալով ազերի հրոսակների եւ խորթային զինված ստորաբաժանումների համար չկարողանալով կոտրել գետաշենցիների ոգին 1991 թվականի ապրիլի 30-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանում տեղակայված ԽՍՀՄ զինված ուժերի 4-րդ բանակի զինծառայողները սկսում են հանցագործ օղակ ռազմագործողությունը։ Այդ օպերացիային է միանում նաև ադրբեջանական ԽՍՀ ներքին գործերի նախարարության միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատների եւ նախկինում տարբեր հանցագործությունների համար դատապարտվածներից կազմված ադրբեջանական զինված կազմավորումներն ու ստորաբաժանումները։ Նրանք ցանկանում էին բռնի ուժով զսպել Արցախի անկախացման գոյապայքարը եւ խնդիր ունեին ցանկացած միջոցով գravelու հայաթափել Գետաշենը։ Թաթուլ Կրպեյանը Գետաշենցիների կյանքը փրկելու նպատակով փորձում է բանակցություններ սկսել, տեղահանությունը դադարեցնելու ակնկալիքով։ Համոզվելով, որ ապարդյուն է, գնում է ծայրահեղ, բայց եւ հերոսացման քայլի։ Նռնակը ձերքին պատանդ է վերցնում ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության Բաքվի գնդի հրամանատարին գնդապետ Մաշկովին, դիրանալով նախատեսվող բոլոր գործողությունների վերաբերյալ կոդավորված խոսակցական ահուսակին։ Մաշկովը ենթարկվելով Թաթուլի պահանջին հրաման է տալիս տանկերը դուրս բերել տարածքից եւ դադարեցնել քարակը։ Նշանառության տակ պահելով Մաշկովին Թաթուլը որոշում է գնալ առաջ, որպեսզի համոզվի, որ տանկերն իսկապես լքում են գյուղը։ Սակայն ճանապարհին նրանց դեմ են դուրս գալիս Օմոնի տանկերը։ Այդ ընթացքում ստեղծում է խառնաշփոթ իրավիճակ, որից օգտվելով Մաշկովը դուրս է բրծնում Թաթուլի նշանառության տակից, իսկ կոմունականները կրակ են բացում Կրպեյանի ուղությամբ։ Անհավասար մարտում ընկնում է հերոսը։ Նրա հետ զոհվում են նաև անբաժան ընկերները՝ Հրաչն ու Արթուրը։ 1996 թվականին Թաթուլ Կրպեյանը հետմահու արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոս կոչմանը արգելատրվել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն հայրենիք իշխանանշանով։ Թաթուլը կարճ բայց բովանդակալից կյանք ապրեց։ Նա անարթարության երթվել ճշնամին էր, հայրենիքի անձնվեր մարտիկը։ Իր գործած սխրանքներով ու վսեմ կերպարով նորի մաստու բովանդակություն հաղորդեց հայրենասիրությանն ու ազնվությանը, դառնալով կենթանի լեգենդ։ Այսօր նրա անունով են կոչվում բազմաթիվ դպրոցներ ու փողոցներ Երևանում եւ հայրենիքի տարբեր անկյուններում։ Արծվիկ ռազմամարզական խաղեր Ապրիլի 19-ից 21-ը Պաշտպանության բանակին կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնարմիթական բազայի վրա անց են կանցվել Արցվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական մրցումներ։ Բացման հանդիսավորը առողջանը ներկայ են Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Աննայիթ Հակոբյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Նուրար Մկրչյանը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Մեհակ Արզումանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Նախքան ռազմամարզական խաղերի մեկնարկը ներկանները ծաղիկներ են խոնարհել Արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած քաջորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Կարևորելով մտաղ սերնդի ռազմային այս իրական դաստիարակությունը մեր երկրի անվտանգության շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից Արցախի կրթօջախներում հաճախ են կազմակերպվում տարաբնույթ մարզական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ապագա հերենաց պաշտպանների զինվորական դաստիարակությանն ու ռազմական գիտելիքների յուրացմանը։ Ասենք Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանին եւ Զինղեկ Վարուժան Ծատելյանին։ Դեռևս խորհրդային ժամանակներից սկսած մեր դպրոցականների միջև նման մրցումները իրականություններ եւ այժմ հատկապես մեր պետականությունից հետո Արցախյան 3 պատերազմներից առավել եւս մեր 44 օրյա այս ողբերգական պատերազմից հետո առավել արժևորում եմ Արցվիկ ռազմամարզական մրցումների կայացումը։ Շատ կարևոր միջոցառում է ու հաճախակի անցկացնել ոչ միայն այդ թիմերի հետ բոլոր դպրոցի բոլոր աշակերտների ներգրավել տարբեր խմբերով, տարբեր միջոցառումներով, որպեսզի բոլոր աշակերտները ունակինին նամանավան մեր պայմաններում Դեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակչությանը պիտի 90%-ը տեղեկացված լինի իմանա զենքին, մարտավարությանը, պաշտպանվածությանը, տարբեր իրավիճակներում իր գործողությունները։ Այսօր այստեղ մասնակցում են մեր բոլոր շրջաններից հաղթող թիմերը ու մեր նպատակն է հայեցի այնպես որպիսի սերուն դաստիրակել ու կրթել, ով կարողունակ է կերտելու մեր ներկան եւ ապահովագրելու մեր սերնդի համար առավել լուսավոր ապագա։ Փաստորեն բաց թողումներից հետո երևի ժամանակն է եկել արդեն ազգովին համախմբվելու եւ պաշտպան կանգնելու մեր պետականության պահպանմանը։ Սահմանված կարգի համաձայն ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի մրցումների մասնակցելու հնարավորություն են ստացել շրջանային եւ քաղաքային փուլերում առաջին տեղեր գրաված թիմերը, որոնք իրենց հնարավորություններն են ցուցադրել շարային պատրաստություն, ավտոմատի ոչ լրիվ քանդում հավաքում, պայստատուփի լիցքավորում, հրաձգություն ինքնաձիգից, քաղաքացիական պաշտպանություն եւ ֆիզիկական պատրաստություն մրցաձևերում։ Լսենք դպրոցականների Էդվարդ Սարգսյանին եւ Մերի Սարգսյանին։ Մասնակցել ենք Մարտունու շրջանում կազմակերպված Արծվիկ ռազմամարզական խաղերին, գրավել ենք առաջի տեղը եւ հիմա եկել ենք Ստեփանակերտ, որպեսի նույն արդյունքները այստեղ ցուցաբերենք մասնակցում այս միջոցառմանը, վեր ավելի շատ պենսվեի տղան, քան թե ինչ վերտեղ բռնինք, մունք դուզա եկանք այն հույսա վերտեղ բռնինք, բայց եթե տեղը չի բռնինք, հուսամ սատվելու չենք։ Իմ կարծիքով այսպիսի միջոցառումները պետք է կազմակերպվեն ավելի արագ-արագ, որպեսզի զորակոչիկները պատրաստ լինեն ծառայելու։ Որոշակի գիտելիքներ է տալիս, որպեսզի կարողանանք մեզ լավ դրսևորենք բանակում։ Դպրոցական առարկաների մեջին ինձ թվում է ռազմագիտություն առարկան ավելի շատ խորացված պիտի մենք անցկենան, որովհետև մենք ապրում ենք այս պայմաններում, որ պիտի արդեն մզետ է տարբերություն չկա, աղ չկա, թատաղա ու պիտի լող զինված ենք, որ պատերազմական գոտի է, տարիներ հետո կարող ցանկացածել, եթե հնարավորություն ունի, եթե կարողություն են թույլ տա մեզ մուքելքին անգրիքեր։ Հիշեցնենք, որ Արցվիկ ռազմամարզական խաղերում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մարզիկները Պաշտպանության բանակի ԿԳՄՍ նախարարության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կողմից ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Հայազգի գեներալը Հայ նշանավոր ռազմական գործիչ Վլադիմիր Տամուրչինը, իսկական ազգանունը Դամուրչյան, ծնվել է 1892 թվականի ապրիլի 20-ին Բաքվում։ Ակհատ պայմաններում ապրող Տամուրչիների ընտանիքը 1905 թվականի հայ-թաթարական բախումների նախորյակին որոշում է տեղափոխվել Դոնի Ռոստով։ Պատանի Վլադիմիրը 16 տարեկանում հաջողությամբ ավարտում է տեղի ռեալական ուսումնարանը։ Վլադիմիրը ցանկանում էր դառնալ զինվորական եւ այդ նպատակին հասնելու համար ընդունում է Թիֆլիզի ռազմական ուսումնարանը, որն ավարտում է առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորյակին 1914 թվականին։ Վլադիմիրն առաջին մարտական մկրտությունը ստացել է 1916 թվականի մարտին, մասնակցելով Էրզուրումի գրավմանը։ Նույն թվականի սեպտեմբերին նրան ուղարկում են Պետրոգրադի գլխավոր շտաբի ակադեմիայի նախապատրաստական դասընթացներին։ 1917 թվականին կրծեր Սպա Վլադիմիրին ուղարկում են Կովկասի 4-րդ բանակային կորպուս։ Նույն թվականի նոյեմբերին արդեն շտաբս կապիտան Տամուրչինը գլխավորում է Կովկասի 4-րդ բանակային կորպուսը։ 1919 թվականին Տամուրչին ծառայության է անցնում Հայաստանի Հանրապետության բանակում, իբրև Հայաստանի գլխավոր շտաբի օպերատիվ բաժնի ղեկավարի օգնական։ Հայաստանում խորթային կարգերի հաստատումից հետո նա կամավոր ծառայության է անցնում Կարմիր բանակում, ՀԽՍ ռազմական ուժերի ղեկավար շտաբում նշանակվելով օպերատիվ բաժնի ղեկավարի օգնական։ 1921-ից 25 թվականներին Վլադիմիր Տամուրչինը զբաղեցրել է զանազան բանակային պաշտոններ։ Եղել է խորհրդային Հայաստանի հրետանային դիվիզիայի շտաբի պետ, ինչպես նաև Կովկասի կարմիր իշխանանշանակիր բանակի հրետանային ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավար։ 1925 թվականին Վլադիմիր Տամուրչին նշանակում է Մոսկվայի ռազմական օկրուգի առանձին տանկային գնդի հրամանատար։ 1933 թվականին ԿՍՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Ֆրունզե Յանվան ռազմական ակադեմիայի ավագ դասախոս, ինչպես նաև ավտոզրահատանկային զորքերի ամբիոնի վարիչ էր։ Բացի այդ նա եղել է նաև Կարմիր բանակի ավտոզրահատանկային զորքերի գլխավոր տեսուչի օգնականը։ 1940 թվականի հունիսի 4-ին Վլադիմիր Տամուրչին շնորհում է տանկային զորքերի գեներալ-մայորի կոչում։ Հայրենական մեծ պատերազմի սկզբում, որպես Կիևի առանձին օկրուգի 22-րդ մեքենայացված կորպուսի հրամանատար, Տամուրչին մասնակցել է Ուկրաինայի պաշտպանությանը, Ժիտոմիրի մոտ մղած հարձակողական մարտերին, որից հետո նշանակվել է հարավարեմեցյան ռազմաճակատի ավտոզրահատանկային զորքերի հրամանատար եւ ռազմաճակատի հրամանատարի տեղակալ։ 1941 թվականին նրան շնորհում են տանկային զորքերի գեներալ լեյտենանտի կոչում։ 1942 թվականի մայիսին Խարկովում Կարմիր բանակը գրում էր ամենածանր պարտություններից մեկը, որից հետո Տամուրչին հերացնում են հրամանատարական գործունեությունից, ուղարկելով գլխավորելու ռազմական ուսումնարանը։ Հայտնի է, որ Խարկովյան պարտությունից հետո Տամուրչին նամակ է ուղարկել Յոսիֆ Ստալինին։ Դրանից հետո 1943 թվականի մայիսի 22-ին հայրենիքին դավաճանելու մեղադրանքով Վլադիմիր Տամուրչին ձերբակալվում է 7 տարի անցկացնելով Սուխանովյան բանտում, որտեղ նա մահանում է 1950 թվականի հոկտեմբերի 28-ին։